23 su sata. Sova Info. Sveučilište u Rijeci od danas ima i svoj podlistak. Radi se o posebnom prilogu za visoko obrazovanje, znanost i umjetnost, naziva Vox Akademija, a izlazi u sklopu, sklopu časopisa Novi list. Prvi broj prostire se na četiri stranice, a glavna tema je predstavljanje članova Međunarodnog savjeta Riječkog sveučilišta. Više informacija donosimo uskoro. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak sa svojim je suradnicima 13. veljače posjetila sveučilište u Rijeci. Razgovarala je sa studentima koji su imali priliku postaviti pitanja, no zbog manjka vremena mnoga su je pitanja ostala nepostavljena. S obzirom na to, studentski zbor sveučilišta u Rijeci omogućio je svim studentima da svoja pitanja dostave ministrici Divjak i tako dobiju odgovore na ono što ih zanima. Pitanja možete poslati studentskom zboru putem linka koji se nalaze na njihovoj službenoj stranici. Rok za predaju je ponedjeljak 5. ožujka od do 12 sati. Centar za tehničku kulturu Rijeka u sklopu programa Kluba za mlade Reconnect organizira novi ciklus grupnih psiholoških radionica Stay Calm and Ciklus je namijenjen svim mladima od 15 do 30 godina koji žele upoznati sebe same, shvatiti kako se izboriti za sebe, naučiti i razumjeti druge i razgovarati o različitostima. Radionice će voditi psihologinja udruge SOS Rijeka masi krica. Susreti će se održavati svaki utorak u 16.30 od 13. ožujka do 8. svibnja ove godine, a prijaviti se možete putem obrasca na internetskoj stranici CTK Rijeka, a sve radionice su besplatne. Obilježava se svjetski dan rijetkih bolesti. Rijetke bolesti skupina su različitih oboljenja, čije je zajedničko obilježje niska zaštita i nedovoljna istraženost, a radi se o bolestima koje u definiciji pogađaju manje od pet pojedinaca na 10.000 ljudi. U Europi od rijetkih bolesti boluje 6 do 8% populacije, dok je u Hrvatskoj zabilježeno oko 250.000 oboljelih. Dijagnosticirani pacijenti su izolirani i veoma ranjivi, te se 28. veljače obilježava u njihovu čast zbog potrebe senzibilizacije društva i upoznavanja s teškoćama s kojima se susreću oboljeli, ali i njihove obitelji. Klub Mladih Rijeka organizirao je akciju prikupljanja odjeće i obuće za sugrađane grada Rijeke kojima je potrebna pomoć. Akcija je pokrenuta u ponedjeljak, a odaziv je bio veoma velik. Iz kluba mladih poručuju kako se zahvaljuju svim ljudima dobre volje, te da je prikupljen jako velik broj tople odjeće i obuće, pa se mole građani da od sada doniraju samo donje rublje, čarape, te kape, šalove i rukavice. Dosadašnje donacije već su otpremljene na lokacije prihvatilišta za beskućnike Oaza, kući utočišta i socijalnoj samoposluzi Rijeka. U akciju se možete uključiti do petka u 20 sati kada prikupljanje službeno završava. Vrijeme sutra pretežno oblačno te i dalje vrlo hladno, osobito tijekom jutra. Umjereno jugo koje će prema večeri biti i jako vas također očekuje, a jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, a popodnevna se malo penje na 1 eh, stupanj pa do 6. Ukoliko se odlučite zaputiti u unutrašnjost Hrvatske, očekuju vas temperature od minus 19 do minus 14, te mnogo snijega, pa zato pazite na sebe i stavite zimske gume. Sovo info redila uredila Maja Krištafor. Slušali ste Sovu Info.